السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تعالى تتسوم حديث سبيننا ستة كتيكا هيك كتاب جيتو عمدات المرأة يقول المؤلف الشيخ عادل الحمد وفقه الله تعالى الحديث السادس والسبعون ذكر حديث سليمان ابن عمرو ابن الأحوص رحمه الله قال أسيما حدثني أبي أمن حديثي بابانغ باباك صحابة عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن, وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن خرجه الترمذي وابن ماجه في حديثي أصل في معاملة الزوج مع زوجته هذا الحديث أصل في بيان معاملة الزوج مع زوجته ومعاملة الزوجة مع زوجها يمبيبا مفنديشو مengi يكهوسو نمنغاني مونامومي تعمليانا نمكيري ننمنغاني مونامكي تعمليانا نمومي na imetaja kila mmoja baadhi ya haki zake kwa sababu kila mmoja ametaja haki mbili mbili tu na hukuku ujia sio mbili nyingi lakini hapa ametaja zile muhimu hapa ametaja zile muhimu kwa upande mwanamume haki zake muhimu zipi na upande wa mwanamke haki zake muhimu vipi sio kwamba hizi zilotajwa hapa ndio hukuku zote la ziko nyingine kadhaa upande wa mwanamume hazikutajwa na ziko nyingine kadhaa upande wa mwanamke hazikutajwa hii hadithi ni miongoni hii hadithi ni miongoni mwa khutba aliyohutubu mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hajjatul wadaa na hii haji ni haji muhimu sana kwa sababu ndio haji ya pekee mtume aliyohiji hakwenda baada ya hapo nyingine isipokuwa mwaka uliofuata alikufa alienda haji mwaka wa kumi mwaka wa kumi na moja akafa alayhi salatu wassalam na ndio maana ikaitwa hajjatul wadaa ya kuaga masahaba zake na hii haja mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuhutubia mjumuiko wa masahaba mkubwa kama huu kwa sababu akihutubia masahaba hawa kidogo kidogo mjumuiko wa kawaida lakini hajjatul wadaa walihudhuria akthar min 100 sahabi zaidi ya masahaba 1100 yani laki moja wa shay wamehudhuria hajjatul wadaa na mtumi alayhi salatu wassalam na wakasikia khutba na wakanukuu haja ya mtume yote kila sahaba akaona radhiallahu anhum warḍahum kwa hivyo yaliyozungumzwa kwenye hija hii ni mambo muhimu sana kwa sababu baada yake mtume alifariki kwa hivyo hizi ni kama wasia mtume alituachia tushikamane nazo tuzitekeleze kwa uzuri kama anavyotaka mwenyewe alayhi salatu wassalam na ukitazama wasia kama huu mtume alayhi salatu wassalam atuhusia kuishi kwa wema na wake zetu eh kuishi kwa wema na wake zetu na mwanamke aishi kwa wema na mumewe kwa hivyo ndani ya hadithi kumetajwa hukukul mar'a haki za mwanamke zilizoko kwenye migongo yetu wanaume tutekeleze na haki za wanaume zilizoko kwenye migongo ya wanawake watekeleze na huu ndo uadilifu na uzuri na huruma ya Uislamu wetu kadiman mwanamke alikuwa ni kama sila kama bidhaa bali inda alfurs walikuwa mtu akifa mwanamke katika jumla ya mali ya mirathi ugawanywa hadha maujud inda alfurs wa furs liko hiyo ni ada yao wewe ukifa tutakurithi wewe na wake zako tutawarithi kama mali zamani alikizingatiwa ni kama mali bidhaa waliaadha billah kwa hivyo zamani akitukuliwa ni mtu duni mwanamke ni mtu wa kudharaulika ni mtu haruhusiwi haruhusi kurithi zamani hata jahiliya hata Quraysh alikuwa mwanamke hana haki ya kurithi bali urithiwa yeye na alichomiliki yeye na mtu akifa akiwa na watoto wa kike hawapewi chochote hutukua mali watoto wa kiume basi kwa sababu mwanamke hana thamani kwao hii ndio ilikuwa hali kabla ya Uislamu lakini kuna waislamu wengine wanaishi kwenye jahiliya mpaka leo hawawapi wanawake mirathi mpaka leo hii ni wao waislamu ambao wako kwenye jahilia bado alafu inda rum inda rum mwanamke kwa rum walikuwa ndio duni kabisa fi Europa wa ghairi bali ulif, kulifanywa kongamano Rum kulifanywa kongamano Rum kubwa wajadiliana wa Europa je huyu mwanamke kwanza binadamu au la billahi aliki angalia madharao ya hali yani wamekaa wakongamana mada nini wanajadiliana je huyu mwanamke tumfanye katika binadamu au katika hayawani sallallahu alaihi wasallam eh lakini jaa alislam ukaja uislamu alikuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukatetea haki za mwanamke ukamnyanyua mwanamke ukampa mwanamke cheo chake na heshima yake na ukarimu wake alislam akramatil mar'a uislamu umemkirimu mwanamke umemhifadhia haki zake umemheshimu kama mama kama ukhti kama binti wغير ذلك hii ni nini haki katika hukuku zake uislamu umetulazimisha tumfanyie mwanamke na akifa mwenye kufa akiata mabinti uislamu umemrithisha mwanamke haki yake haukumnyima eh kwa hivyo sisi hatuna haja ya kuwekewa makumbamano wala mashirika o ya kutetea haki za binadamu ya kutetea haki za wanawake ha, ha, hayo yao hii ni faq yenyewe kuna sharia haki za mwanamke zimetetewa na Uislamu kabla hawa hawajaota kuumbwa kama tayari haki za mwanamke mastur wa mazbur wa musajjal fil kutub kwa hivyo hatutaki hutuba nyingi za kwamba oh hutetea haki za mwanamke kwenye uislamu kul shay tutatosheka na yale ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanamke tumeambiwa lazima ale lazima avae lazima apewe nyumba ya kustirika ni lazima akitoka umvishe hijab ni lazima umkirimu ni lazima utangamane naye kwa maarufu ni lazima umfanyie wema eh jamaa kuna haki zaidi ya hizi wallahi baada ya hapa mwanamke akidai sasa yuadai kukufuru yuadai kukufuru neema basi na ndio maana kwenye mujtama ambao si za Kiislamu mwanamke hafai kukaa mwanamke ni lazima toke toke aranderande ni lazima ana hivi wa ghairi dhalik kwa hivyo hizi ni diaya batila ambazo leo zapenyezwa kwenye jamii alafu wana maal asaf wanatoa sura kuambia wanawake kwamba huno uislamu ndio uliowagandamiza wao ati uislamu umewafunga funga umewabana kina mama umewataka saa zote wakae nyumbani wakitoka wajifinike gubi gubi wa ghairi dhalik kwa hivyo sasa uislamu umewabana haya wenye kuwabanua kina nani wenye kuwabanua kina nani ni wale wa kusema atoke atembee wazi ikiwa yeye ni mzuri ana haki kuuonesha uzuri wake <laughs> hiyo hiyo ndio kupewa haki zake huku ni kumdhulumu mwanamke na kumnyanyasa kwa sababu ukitukua kazi za kiume ukimbandika mwanamke kazi ya mwanamume umemdhulumu bila shaka ukitukua utawala umpe mwanamke tawala ongoza umemdhulumu maana umembandika kazi ngumu ambayo si kazi yake kisheria hii hadithi hiyo ni mukaddima kwanza kuelezea umuhimu wa yale yatakayokutajwa kwenye hii hadithi asema Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu kwenye hijjatul wadaa mtume sallallahu alaihi wasallam alikhutubu fahamidallah akamsifu Allah akamshukuru Allah wa athna alayhi na akamsifu na akakariri zile sifa wa dhakkara wa wa'adha na akawakumbusha masahaba na akawapa mauidha yani kuhusu akhira kisha asema amr fadhakara alhaditha qissa yani akataja ile hadithi akataja mambo mengi mtume aliyohusia yeye hakutaka kuyataja hayo atakuyataja yale aliyokusudia yeye kuhusu mwanamke na mume hapa ndo alikuwa mahali shahid yeye atakututajia kisha mwisho kabla ya kumaliza khutba qala mtume akasema haya maneno ala tanabahini ala ni adatu tambih adatu tambih yani zundukeni تنبهيني وأستوصوكم بالنساء خيرا أستوصوكم بالنساء خيرا أستوصوكم معنى كنيني يعني خذوا وصيتي خذوا وصيتي فيهن شكويني وصيا وانقك ونواك كوس ونواك أستوصوكم يعني خذوا وصيتي خذوا wasiyati ismu alfi'l chukueni wasia wangu juu ya wanawake kisha akautaja wasia wenyewe astausukum bin nisa'i khaira chukueni wasia wangu kuhusu wanawake yani kaeni nao kwa wema kwa kheri tangamaneni nao kwa kheri msitangamaneni nao kwa shari na kwa ukorofi ha fa inna ma hunna awanun indakum hakika si mengine hao wanawake kwenu nyinyi ni kama mateka wako daraja ya mateka wako daraja ya mateka ukimmiliki mtu shingo ukawa ni mtumwa wako ukimmiliki mtu shingo ikawa ni mtumwa wako yani yuko chini ya amri yako simama anasimama kaa anakaa kanletea hiki anaenda rudi rudi hiyo ndo maana ya mtumwa ni mali yako umemmiliki ni mali yako umemmiliki na amri za ule mtumwa zote ziko mikononi mwa bwana wake aliyomiliki kwenye bwana yake hadha sasa mtume atuhusia kwenye hadithi nyingine kwamba tuishi na watumwa kwa wema akasema alayhi salatu wasalam ikhwanukum khawalukum ikhwanukum khawalukum hawa watumwa wenu ni ndugu zenu akawaita ndugu ndio ni mtumwa wako umemmiliki lakini mtume asema ni ndugu zenu kama ndugu zenu fa فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم ما لا يطيقون وإن حملتهم فأعينوهم رواه البخاري hii hadithi ndio al-Bukhari tumetuambia mukila na nyinyi muwape watumwa wale mkivaa muwape na wao mavazi wavae nyinyi msivae mkaata watumwa wenu enda uchi alafu mtume atuambia wala tuhammiluhum ma la yutiqun msiwapatieni kazi ngumu ambao hawaiwezi si kazi yao hawawezi kufanya hawana nguvu ya kufanya kazi ile kisha akasema mwisho hadithi na mkiwakalifisha kazi ngumu ambao hawawezi faainuhum wasaidieni msimwacheni peke yake msaidie kwa sababu umempa kazi ngumu hii ndio muamala baina yetu na watumwa wetu sasa mfano huo huo mtume akauchukua kuhusu wanawake kuambiwa mwanamke amewekwa manzila ya mtumwa maana yake yale unamfanyia yule mtumwa na huyo ni hivyo hivyo na haina maana kwamba yeye sasa ushamnunua shingo ni mtumwa wako ah, ah hii pia ni makosa kama anavyofahamu baadhi ya wanaume hadha ghalat yeye anafananishwa na mtumwa si kwamba yeye ni mtumwa lakini anafananishwa na mtu kufananishwa na kitu si kwamba yeye ndio kile kitu ukiambia wewe wafanana na mtumwa haina maana wewe ndio mtumwa umemilikiwa yani wewe umebeba maana ya utumwa mwanamke amebeba maana ya utumwa mtumwa wako saa yote kitakustarehe naye utastarehe naye wala humuoe ni mtumwa wako umemiliki ukitaka kustarehe naye saa yote utastarehe naye ukitaka kumtuma utamtuma ukitaka kumchapa utamchapa ukitaka kumfungia nyumbani stoki utafungia sasa mke amebeba maana haya ya utumwa sasa mwanamke waweza kustarehe naye saa yote unayotaka ni mke wako waweza kumchapa kihitajika waweza kumfungia nyumbani stoki kimkataza kutoka waweza kumpa amri lazima atekeleze kwa hivyo yeye madamu amebeba maana ya, ya utumwa yale maana iliyoko kwa mtumwa na kwa mwanamke yako hata kama si mtumwa na ndio maana mtume akasema awan akawafananisha na mateka asirak mateka hiyo ndio maana ya hadithi hiyo ndio maana ya hadithi kwa hivyo yale ambayo kwamba bwana anaruhusiwa kufanya kwa mtumwa wake ndiyo mume anaruhusiwa kufanya kwa mkewe lakini tu kwa mwanamke yataka ile bil ma'ruf bil khair sio mtume kwa kumtukana mtume kwa kumtolea maneno mtume huko ukimpiga la kwa sababu yule sasa si mtumwa ah si mtumwa kwa hivyo amebeba baadhi nimesema ya maana ya utumwa sio utumwa wote ameubeba baadhi ya maana ya utumwa iko kwa mwanamke kwa hivyo si maana yote ya utumwa iko kwake kwa hiyo wanaume wengine wanafahamu makosa wanasema huu bwana miliki yangu bwana kifa umemiliki shingo ya mwanamke kivipi fantabihu kwa hiyo ndo maana ya hadithi sahihi fa innahunna awanin ay asirat awanin ni jamu ya عانية wal'ani huwa al'asir na mtume sallallahu عليه wasallam في hadithi صحيح سيما fukul ani fukul ani wacheni huru watumwa kwa hivyo alani ni mtumwa hiyo ndo maana ya hadithi sasa madamu yeye ana maana ya utumwa watumwa tumeambiwa tukae nao kwa kheri sio tumeambiwa tuwalishe chakula kizuri na mavazi na tusiwabebeshe kazi ngumu hivyo hivyo mwanamke umlishe chakula kama wewe umvishe mavazi na usimbebeshe kazi ngumu kwa yale yale ambayo kwamba yapaswa usifanye kwa mtumwa ndio usimfanyie pia mwanamke hata kama yeye si mtumwa lakini vile amefananishwa na yeye atabeba baadhi ya ahkam za mtumwa wazi ghairu wazi hadha kwa sababu mwanamke akiwa huru atafautiana na mtumwa uwezi kummiliki shingo mtu huru tammiliki vi shingo yeye yuko huru pili mwanamke akiwa huru mpaka umuoe lakini mtumwa hakuna akdi zawaji hakuna chochote saa yote wewe muendea tu wa hakadha hizo ndo tofauti baina huru mwanamke huru na mwanamke kiwa mtumwa kisha mtume akasema laisa tamlikuna minhunna shay'an ghaira dhalik hamujamilikishwa kwa wanawake mambo mengine yote isipokuwa ni yale mumemilikishwa kwa watumwa wenu yale nyinyi wanaume mlioyamiliki kwa watumwa wenu ndiyo hayo hayo tu mlomiliki kwa wake zenu mkiwaoa ambao wako huru mtumwa umeruhusiwa kumtuma na mke wako waruhusiwa kumtuma mtumwa aruhusiwa kulala naye saa yote na kustarehe naye na mke wako ni hivyo hivyo mtumwa akifanya akikosa adabu yaruhusiwa kumchapa kidogo na mke wako hivyo hivyo yaruhusiwa kumchapa wa hakadha kwa hivyo mtume asema laisa alaykunna laisa tamlikuna minhunna hamujamilikishwa baada ya hapo shay'a kitu kingine chochote yani usifanye kwamba sasa mtumwa ndio chingo memiliki ule mwanamke wazi kwa hivyo maana ya laisa tamlikuna minhunna ghaira dhalik ay alistimta' ni kutastarehe na ule mwanamke hiyo ndio ulomilikishwa na kumtuma walkhidma walkhidma na mwanamke vile vile kisheria umemilikishwa kumtuma umemilikishwa kumtuma na kuhifadhi nyumba yako na kuhifadhi mwanamume kwenye mali yake na ardhi yake na kuhifadhi vitu vya nyumbani na kuhifadhi watoto wa mume hawa yote ndio kazi ya mwanamke hiyo yote ndio kazi ya mwanamke achunge nyumba ya bwana achunge mali yake nyumbani achunge watoto wake pale nyumbani hii ndio kazi alokalifishwa na mwanamke kisheria akitoka hapo kaenda kutafuta mengine ndio shauri yake Allahumma illa inda alhaja wadharura kama kuna dharura kuna haja mpaka mwanamke atoki nje basi haya mambo mbali mambo ya hajat mambo ya dharurat mambo mbali lakini kama hauna dharura yoyote la yajuz kutoka kuacha majukumu yako nyumbani kwenda kushughulika na majukumu mengine ambayo sharia haikukalifisha thumma qal illa an yatina bifahishatin mubayyana isipokuwa yani mwanamke utaamiliana naye kwa wema utaamiliana naye kwa uzuri ila tu akikukorofisha illa an yatina bifahishatin mubayyana isipokuwa akikufanyia uquq alfahisha huna aluquq النشوز والعقوق illa akiwa mwanamke kisirani sasa wamamrisha akwambia sitaki nifanyie sitaki fanya vile sifanyi ah akiwa mwanamke ni, ni asia nashiza hapo sasa umeruhusiwa kuamiliana naye kwa ugumu sasa umeruhusiwa kuamiliana naye kwa ugumu sharia ikakupatia mfumo wa kuamiliana na mwanamke mkorofu au mwanamke asi hata kusikiza amri yako sharia imekwambia amiliana naye hivi fa in fa'alna wakifanya isyan wakikuasi fahjuruhunna fil madaji kwanza kwenye Qur'ani imekuja mauidha fa'idhuhunna kwanza msomee mpatie nasiha usifanye hivi hivi unavyofanya makosa utapata madhambi mimi toa yangu lazima uitii umnasihi kwanza mfahamishe sharia inavyosema kuhusu mwanamke na toa ya mume mauidha ikiwa haifanyi kazi utakwenda kwenye dawa ya pili fahjuruhunna fil madaja mgure kitandani yani wacha kufanya jimaa naye sifanye tena jimaa umtie adabu hata akiitisha mwambie sitaki wewe huna adabu hiyo ni adabu ya pili ikiwa kumnasaha hawezi kufanya kazi mkate kwenye kitanda mgure usilale naye kumtia adabu hasiki umemgura umeona bado hatibiki waendelea kukuasi hasiki dawa ya tatu nini wadhribuhunna asema hapa wadhribuhunna dharban ghaira mubarrih wadhribuhunna dharban utamchapa kichapo ambacho kwamba ghaira mubarrih yani ghaira jarihin wala kasir ndio maana mubarrih pasina kumtia jaraha kampasua mwili na pasina kumvunja kiungo kwa hizo ndo shurutu za kumchapa mwanamke usimweke jaraha usimweke jaraha sharti ya pili usimvunje kiungo sharti ya tatu ulama asema asimchape asimchape zile mawadhi alhasasia sehemu za hisia sana simchape kama masikio kama uso maana uso ndio urembo wake wewe mchape mtoboe jito umtie alama kwenye uso ukimwata siolewe tena na mwingine shamharibu uso wake na urembo wake mwanamke uko usoni kwa hiyo wewe mchape mwili ule uso wake usimharibu ndio hata ukimwacha wewe mwingine mtake amuoe wa hakadha kwa hivyo ukimchapa mwanamke utamchapa mwili pasina kumvunja kiungo pasina kumweka alama pasina kumjeruhi pasina kuchapa uso kwa sababu mtume sallam amekataza kuchapa uso mutlaqan uso wa mwanamume uso wa mwanamke la yajuzu kuchapa uso wa kiumbe yote majuzu mwanadamu yote ni umekataza kumpiga uso kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam naha an darbi alwajh qala alayhi salatu wasalam wala tadribi alwajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt la tadribi alwajha musichape nyuso usimpige mke wako uso usimpige mtoto wako uso ukipigana na mwenzako umekasirishana mkakosana mkapigana usimpige uso pige sehemu nyingine mwili uso ni haramu kupiga kwa kiumbe chochote cha binadamu majuz kwa hivyo hizo ni masharti za kumchapa kwa hivyo na tena mtu ndo ulama wasema katika kumchapa mwanamke amchape kwa leso kwa leso pengine au kitambaa eh simte alama simvunde mvunde yani kumchapa mwanamke haina maana kwamba lazima asikie uchungu yani waoneshe hasira yako tu kwa kwamba mimi nimekukasirikia hikma ya kuambia wewe mchape mwanamke ni kudhihirisha hasira si yeye kusikia uchungu si lazima asikie uchungu kama mwanamke anaweza kutukua leso tukamshapa nao hivi ikamuuma kuliko kukatika kwa sababu ameona mumeo amemkasirikia anaumia naye kuliko kumkata na kisu aweza sisikia uchungu sana kwa sababu gani pale umemchapa kihisia umemjeruhi hisia zake kwa hivyo hikma ya kuambiwa usimchape kumtia alama kwa sababu malengo sio yeye kusikia uchungu malengo ni yeye aone hasira yako ndio hikma ya kumchapa na ndio maana akamwambia mchape kwa leso au mswaki au nini ulama sema yadhribha bil miswaki ule mswaki wako wa kijiti waweza kumchapa chamana kumchapa mtu kwa mswaki atasikia uchungu lakini nini ni kuonesha hasira wazi lidhalik <laughs> min alqasas ihda mashayikhna mmoja katika mashekhe zetu alipokuwa tusomesha katolea kisa kuna mwanamke alimshtaki bwana mmoja kwa kadhi alimshtaki mumewe yuamtandika sana huyo mume akapelekwa mahakama kwa kadhi akasema ah mimi nimesoma vitabu vya fuqa wanasema achapwe kwa mswaki mimi mchapa kwa mswaki sasa nashangaa yeye anakuja kushtakiana mimi nimemchapa tu kwa mswaki wangu leo kigongo kadhi lakini alikuwa na akili akamwambia hebu nikaniletee ule mswaki wako ni uone ule mchapia ukiletwa mswaki mkono mzima kiraa kama huno ah kama huno kiraa kizima kwa hivyo usisema ni mswaki kwenda katukwa kama mswaki kama bakora kama huno ati ah bihujjati ni mswaki la maana yake ni idhharul ghadab lengo la kuchapa mke ni kudhihirisha tu hasira la yani umvunje wala asikie uchungu la kwa hiyo lazima wanaume pia jambo hili wafahamu wasende pengine kupiga mwanamke kama kusoa mtama ama kusoa mahindi la ilaha illa Allah الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما يضرب أو لما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في الليل haya ninyi hamna haya nyinyi mchana mwamtandika mwanamke kama mtumwa kama kusoa mtama au kama mtumwa unavompiga alafu usiku amwita atakolala naye ama tastahi yani anasema nyoa naume amuone haya hauone haya wewe wamtandika kama kuchapa mnyama alafu usiku amhitajia ala haula wala quwwata illa billah shaka hadha qillatul haya huu ni uchache wa haya bila shaka kwa hivyo huo ndo utaratibu wa mwanamke akiwa asi hasikizi amri zako hakutii kwanza mnasihi mauidha hakusikia mgure jimaa usimpe jimaa kataze hakusikia mchape na kuchapa nishaeleza chapwe vipi fa in ata'nakum baada ya kumchapa mkamwona ameingia kwenye line amewatii amewasikiliza fala tabghu alaihinna sabila musiendeleeni kuwaudhi kwa mdomo tena wala kwa kwa kitendo fala tabghu alaihinna sabila yani msifanye tena msichukue tena barabara hiyo hiyo ya kuwa chapa kichapo kisimame na kama ulikuwa kimsuta kwa maneno usimsute tena mwanadamu shakutii wala hakuna haja kuhadithia ah huyu bwana alikuwa kisirani sana lakini kama si kiboko angenyoka huyo baadhi baadhi arrijal indahum jahil wallah akiona maaibu kwa mwanamke mke wake tena mpaka endeka akasema ah fanya matezo mimi bwana simba kabisa tandika paka amenyoka la ilaha illa Allah eh? hadha min as-safa wat wa qillat al-aql wa khiffat al-fahm mtu mwenye fahamu na busara na hikma afanye mambo kama haya madamu yeye ashakutii Qur'ani yakwambia fala tabghu alaihinna sabila bas msifuate tena barabara hiyo ya kufanya nini ya kumchapa au kumgura kulala naye au kumfanya nini kwa sababu gani mwambie ngoje wewe adabu yako umeonyesha mimi nitakuonesha mwanamke asharudi kwenye line wewe hutaki kumpa jimaa bado hata niendelee yes, hata kama ashasikia hata sasa na mimi muoneshe na ghaira la huu ni ujinga baadhi ya wanaume wako namna hiyo eh yeye sasa si amekubali ameshuka chini sasa mimi nitakuwa sitaki mimi hadha min at-taish wa khiffat al-aql kwa baadhi ya wanaume na mimi nishasikia wengine sasa nitamuonesha nishasikia haya na mimi sasa takaza sawa sawa nimuoneshe hata kama yeye ametulia sasa mimi nitaanza yangu huu ni usafihi bila shaka Qur'ani ishakwambia fala tabghu alaihinna sabila na hadithi mtume ashakwambia fala tabghu alaihinna sabila mukisha ku, kwa sababu kile kichapo kimewekwa kwa lengo lengo nini ni yeye arudi kwenye taa akisha kurudi kwenye taa mwanamke sasa utakansel yote ule utaratibu wako kumtia adabu umaliziki kwa sababu asharudi kwenye taa na asharudi kwenye usawa wala hakuna haja kwenda kuhadithia kunena nje oh mimi ndo nilomnyorosha manake alikuwa jongo la la la ma yajuz hadha alfi'l illa ala mwisho wa hadithi mtume asema ala tanabahini inna lakum ala nisaikum haqqa nyinyi wanaume muna haki zenu kwa wanawake ni lazima wanawake wawatekelezee haki zenu nyinyi wanaume kisha akazitaja haki zenyewe walinisaikum alaikum haqqa na wake zenu vile vile wana haki zao juu yenu lafaa nyinyi wanaume muwatekelezee wanawake haki zao kila mmoja mtu haki zake akaanza kutaja haki za wanawake akaanza kutaja haki za wanaume na haki za wanaume fa amma haqqukum ala nisaikum ama haki zenu nyinyi wanaume kwa wake zenu na hapa taka wanawake watege masikio vizuri na moyo na akili zote wafahamu huu ni wasia wa mtumi kwenye hijjatul wadaa baada hii wasia mtume alikufa hakuhutubia tena mkusanyiko mkubwa wa watu kwa hivyo hii ni, ni hadithi itakachotukulia muhimu sana sote wanaume na wanawake kwa sababu hizi katika wasia za mwisho mtume akifa alizituachia kwa haifai kufanya matezo asema katika haki ya wanaume juu ya wanawake ni lazima mwanamke ayaelewe haya kwamba fala yuti'na furushakum man takrahun mwanamke asimmakinishe mtu yoyote kukalia firasha ya mumewe kukalia au kukanyaga firasha ya mumewe kitanda chake cha mumewe cha kulala usimmakinishe mtu yoyote kuingia katika chumba au katika firasha ya mume wako anapolala ukamruhusu mwingine mume mke yoyote kuja kukalia hapo man takrahuna ikiwa mwanamume yuwachukia hilo kama mwanamume wajua wazi hapendi kuingiliwa kwake na huyo mtu kwa nini wewe kumtia hata wewe mwanamke wajua mume wako hataki ule mwanamke aingie chumbani kwake au kwenye firasha yake kwa hivyo hiyo ni haki ya mwanamume ihifadhiwe mwanamke afahamu hilo na kama hajui amuulize mume wachukia fulani akija akikwambia naam khalas ma yajuzu abadan kumakinisha kukalia kiti cha mume firasha hapa si lazima ni kulala hata makochi makochi ya kukalia kiti chake cha mwanaume cha kukalia usimkumakinisha mtu kukaa madamu mume wako yuwamchukia huu ni wasia wa mtume alayhi lakini ulama asema hii ni kinaya kinaya cha nini maana kumruhusu mtu kukaa kwenye kitanda cha mumeo au kochi lake au kiti chake ni kinaya kwamba almaana sahihi ni nini la yukrimna wasimkirimu mtu yoyote man takrahuna mnayemchukia nyinyi wanaume kwa kufanya nini biijlasihi kwa kumketisha ule mtu ala alfurush kwenye zulia yake ama kitanda chake wa taqdimu ta'amin lahu na kumletea chakula ule mtu akala na wajua wazi huyu mtu mume wangu yuwamchukia hamtaki wewe ukamtia ndani ukamtilia na kula akala hapo umemvundia haki zake mume hiyo mwanamke lazima aifahamu na kama yuwashukushuku atukue bayana mume wake haraka muulize je fulani akija waridhia uhakikishe hiyo ya kwanza pili wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun wala asimruhusu kumuingiza tu nyumbani hata sio kuketi wala kukaa wala kula kumuingiza ndani ya nyumba pia haruhusiwi mwanamke kumuingiza yote nyumbani liman takrahuna wale ambao kwamba wanamume wake yuwachukia yeye yuwajua kwamba mume wake yuwamchukia mtu fulani akaenda kabisha akamfungulia mlango akamtia ndani mume akiingia nyumbani amkuta yule anayemchukia yuko pale nyumbani hii ni kumvundia mume haki zake na kutomuheshimu na ni makosa kwa sababu mtume ndo amekataza na ukilahidhi utaona hadithi iko am kwa sababu nisema nini liman takrahuna man ni katika sigha za man ni ismu mausul hapa lakini maana yake ni umum yoyote yule ambao mume wako yomchukia ni mke ni mume usimuingize kwako mwenyewe ashakwambia sitaki kumuingize kwangu mtu fulani awe mwanamume awe mwanamke la yajuzu nataka napenda hapa niwasomee taaliq nzuri ya maneno ya al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen asema ibn Uthaymeen rahimahullah kwenye sharh yake ya riyadhus salihin kusherehesha hadith anzungumza maneno ajib jiddan na ni faida muhimu ningependa kuwanukulia muielewe katika kufasiri hii jumla asema ibn Uthaymeen wala ya'zan fi buyutikum liman takrahun asema hatta walau kanat hata kama yule ulomruhusu kuingia nyumbani hata walau kanat ummaha hata kama mamako au abaha au mababake mwanamke mamake mwanamke babake mwanamke au ukhtaha ama ukhti yake ule mwanamke au akhaha ama ndugu yake ya kiume au ammatiha ama ammati yake hata kama yule ambaye mume nikwambia usimruhusu kuingia kwangu awe babako alokuzaa awe mamako alokuzaa awe ni khalati yako awe ni amati yako awe atakayekuwa madamu mume wako amekwambia huyu asiingie kwangu ni haramu kumruhusu kuingia la juz sikiza sababu asema ibn Uthaymeen lianna ba'dha an-nisa sharrun kwa sababu baadhi ya kina mama wengine baadhi ya wanawake ni shari hata ala bintiha hata kwa binti yake aliyomzaa ni hasidi ya binti yake na ndio maana mwanamume akasemaje usimruhusu tena mamako kuja hapa kila akija hapa nyumbani kwatokea matatizo akiondoka ni atia shida wewe wakadhibika waanza kunikorofisha kila mamako akija wapenya pembe wahaka na hizi kesi wallahi nishazipata nazijua bilwaqi kuna baadhi ya wazazi mahasidi hasa ya watoto wao ni kama shekhe naye subhanallah hii sura utafikiri waishi na sisi kisha mbele akasema idha ra'at anna zawjaha yuhibbuha mama akiona binti yake apendwa na mumewe asabatha alghaira yule mama anayofanya wivu na yeye ni mkwe la ilaha illa allah afanya wivu shekhe na anayependwa binti yake tu alomzaa lakini akamtimba huyo mwanamume akamuonesha vituko akamwambia yule mwanamke amkorofiche mwanamume wallahi hadha rait mpaka mwisho mwanamume akatoa talaka kwa ukorofi wa mama kuja kumchokora binti yake saa zote na ndio maana hadithi yasema madamu mwanamume amekwambia hata kama mamako usimruhusu hapa ndani ni haramu kumfungulia mlango kumuingiza mwambie mama tutaonana nikiwa nje ya nyumba kwa sababu hapa bwanangu hataki na hiyo ndio sasa na wewe huna makosa kisheria hauna makosa hata akalia machozi mlangoni mwanangu Manake sisi tunao zile matozi za mamba. Ziko. Mwanangu, mmekuzaa mwenyewe, wanifukuza. Muati aliye kimaliza shikendende zake. Kwa sababu sharia haiendi na hisia. Sharia inaenda na haq na isabatu dalil. Hizi hisia hisia hizi ah, ah hizi hazipeleki sharia. Mwambie mimi siwezi kukhalifu amri ya Allah nisikize amri yako. Amri yako kukuingiza ndani wewe binadamu. Na hii mimi kukatazwa mimi kukuingiza wewe ndani ni amri ya Allah na mtume wake huyu ndo mwanamke mwenye akili kasema Sheikh mwisho asabatha alghaira yule mama huja akafanya wivu wa hiya alum na yeye ndio mamake alomzaa yule mwanamke hatta hawalat an tufsida bainaha wa baina zawjiha mpaka akafanya bidii akamharibia yule mtoto wake wa kike akamvundia ndoa wallahi sadaqa sheikh tumeyaona hivi ahdath kadhaa mimi nazijua shakhsia na mama ndio mzovunda ile ndoa ya mtoto wake la haula au kama mwanamume upande wa kiume mamake mwanamume akamchokora ule mtoto wake kiume kamchimba mpaka kawapa ule mwanamke pande zote mbili majus haifai mamake mwanamume kuingilia hii ndoa na haifai mamake mwanamke kuingilia hii ndoa majus wawachwe mwanamume na mke watamalizana wenyewe watasulihishana imeshindikana sasa ndo fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha mambo baadaye lakini chwi mama uko ndani kidogo tu mume na mke mgombana kitu kidogo cha kawaida mama shatia shuga shakuja au mwanamke ashatoka shakwenda kule kumemina wallahi tukienda hivi tutavunda ndoa nyingi wazi kwa hivyo haifai ni makosa na ndo maana saa nyingine wanaume huja wakatoa amri hizo na mwanamke kaona mwanaume mdhalimu ah yonikatisha kizazi hakukatishi kizazi wa kuunganisha kwa sababu kizazi kikubwa wewe kukiunga ni chako mwenyewe kisha ndo cha babako na mamako kizazi kikubwa cha kukiunga kwanza ni ukiunge kizazi chako rabbi ighfirli kwanza kisha waliwalidayya qu anfusakum kwanza kisha wa ahlikum hiyo baadaye kwa hivyo kwanza ni uunge kizazi chako mwenyewe kisha cha wazee kisha cha nani cha na kizazi chako wewe ni wewe na ule mumeo kwa hivyo mwanamke akisoma akiwa na fiqh hivi ndo anavyofanya anatanguliza yale ya kutangulizwa na inalotangulizwa ni ni kizazi cha mume kwanza kisha inafuatia cha baba cha mama wa ghairi dhalik kwa hivyo hii ni fiqh muhimu ambao wengi katika wanawake hawaelewi na wengi katika wanaume hawaelewi mwanamume aenda kasikiza wazazi wake na mwanamke kasikiza wazazi wake wakija nyumbani huyu amemjaza mwana na huyu amemjaza mwana sasa ni moto mmoja amekufanya hivyo usikubali akitukua mtoto wetu kwa friji akitoka na friji wewe toka na kitanda la ilaha illa allah fin nahnu allah yani subhanallah mashakil hapa kuyahadithia hata tutamaliza wakati almuhim hizo ni haki za nani mwanamume twende kwa mwanamke ama mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam asema wala ya'dhanna fi buyutikum eh naam ala wa haqquhunna alaykum tanabahini tena mara mwisho wa haquhunna alaikum haki zenu nyinyi wanawake ambao yafaa wanaume wawafanyie haki za wanawake ambao kwamba sisi wanaume sasa yafaa tuwafanyie kwanza nini yasema antuhsinu ilayhinna muwafanyie ihsani wanawake msiamiliane nao kama watumwa kwa mabehifu memnunua shingo la la la mfanyie ihsani kwa maneno mfanyie ihsani kwa kitendo mfanyie ihsani kwa hisia eh yote katika ihsani haitoki mfanyie ihsani kila unavyoweza Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf tangamaneni wanawake kwa wema tangamaneni nao kwa wema yani wanawake kwa hivyo hii ndio inavyotakikana kuwafanyia ihsan umfanyie ihsani mke wako umfanyie ihsan na watu wake na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu alayhisallam alikimfanyia ihsan Khadija na akimfanyia ihsan ndugu zake Khadija na na waliokuwa wake wazi lidhalika alipoingia Hala bintu Khuwailid ukhti yake Khadija Khadija siku moja aliingia nyumbani kwa mtume sallam mtume alikuwa amekaa na Aisha mtume sallam akaruka akasimama akatabasamu Allahumma hala Allahumma hala binti Khuwailid paka Aisha akashangazwa kuna nini akamkirimu akamheshimu akanini akimaliza akienda zake Mtume صلى الله alipoulizwa na Aisha mbona umemchangamkia sana hivi akamwambia Aisha innaha kanat ta'tina zamana Khadija wa inna husna al-ahdi min al-iman kale maneno kama dhahabu Mtume عليه الصلاه amwambia Aisha innaha kanat ta'tina zamana Khadija nilipokuwa na mke wangu Khadija huyu pia alikuwa akinizuru akinizuru sasa madamu amekufa mke wangu ndo na mimi nikata kizazi chake la la la la, la. sifanyi kwa hivyo alikiwakirimu mpaka watu wa mkewe huyu ndo mwanamume mwenye ihsan na anayefahamu sasa akamwambia wa inna husna al-ahd ma'al iman kuhifadhi ile ahadi yako ya mkeo kwenda nao kuihifadhi kwenda nao kwa ihsan ni katika imani yani kumfanyia wafa mke wako mpaka baada ya kufa usimkate na ukasahau mema yake kwa sababu acha amekufa ha muumini hafanyi hivyo bado yaendelea kumkumbuka ule mkewe na watu wake hata kama amekufa kwa hivyo yataka tuwe na ihsan sana kwa wanawake kwa sababu mara nyingi imekosekana majumbani mambo kama hayo ومن الإحسان الرفق بالمرأة نكتك إحسان نكتك إحسان kuamiliana naye kwa upole ni katika ihsan kuamiliana na mwanamke kwa upole usiamiliane naye kama mwanamume mwenzako ati sitaki sitaki mwenyewe amempiga akimuuliza yeye ah, pia amenipiga sasa wewe mwanamke la haula wala quwwata wewe mwanamume shekhi ati mwanamke amemrushia mkono na ati umjibu umjibishe hadha safa hadha jahl mwanamume sawa sawa wallahi hafanyi mambo haya mwanamke ni dhaif akili akili yake dhaifu dini yake dhaifu kama ana akili mzuri mwanamke na ana dini atakuinuliaje mkono mwanamume akupige akifanya hivyo wewe muelewe huu ni mtu hata ana shetani kichwani imemwingia kwanza mwangalie tu unapoinuka sasa wewe kumtia kwa filako alafu akaenda kwa kazi akiulizwa wanaume wengine yani wana, wana utoevu wa akili ati anasema yeye pia ninipiga sasa uta, utaonekana wewe ndo zuzu wewe umjibisha mwanamke kikofi la haula wala quwwata yani saa nyingine hata hujui useme nini hiyo sio ihsan sasa mtume asema ahsinu ilaihinna wafanyieni ihsan fi kiswatihinna kwenye mavazi yao maalum kumfanyia ihsan mwanamke kwenye mavazi vipi ni vipi ni kwamba ikiwa Allah amekufungulia umvishe anachopenda yule mwanamke kuvaa hiyo ndio kumfanyia ihsan ni umvishe anachopenda yule mwanamke kuvishwa kikiwa cha sitiri ntabe lazima tujue asikwambia wewe mimi bwana leo nataka nunulie suruali ile ya kupasuka pasuka huko natamani leo yongoni nivishe sasa utamvisha hapana kwa hivyo ihsani kwenye mavazi ni kumvisha hijab kamil mwanamke ihsan kwenye mavazi sio kumwacha rebo atembee atakavyo hiyo si ihsan ihsan kuahsinu ilayhinna kuwafanyia ihsana wanawake kwenye mavazi nini ni kuwavisha mavazi ya stara mavazi mazuri mavazi ambayo kwamba akiwa mbele ya wanawake wenzake anajiona na yeye pia amevaa vizuri hiyo ndio ihsan kwenye mavazi ya mwanamke usiwe mgumu kule kweli mwaka mmoja nguo moja kwamba paka idi nyingine tanua nguo nyingine la haula la eh? wanaume wengine wana shuh wana choyo chengine cha ajabu mwanamke ni mtu khafif mtu dhaif Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mombe lao ni kupenda urembo emnulie hasaba ada hasaba uwezo wako umekuitisha mavazi fulani yanayopenda yana stara na ni mazuri sasa wengine wanaume wengine wana usafihi mwingine wa ajabu pengine ile mavazi atakuja kuvaliwa yeye pia hataki kwamba ame ah, bwana sipende bwana sipende uvae vizuri sipendi rangi ya mdomo sipendi rangi ya mashavu sipendi chochote <laughs> yaani kuna baadhi ya wanaume mimi hukaa nikaangalia nikachangaa sasa wewe huyu kiumbe Allah amesema awa man fil hilya Allah amemuumba kazi yake ni hilya katika mambo yake mwanamke ni kujipamba haya wewe hautaki kupambiwa mwache ajifurahishe nafsi yake mwenyewe pale kwake nyumbani ajirembeshe mwenyewe afurahie mwenyewe nafsi yake pia yeye hataki kupambiwa na ule mwanamke pia sijipambe asiji hicho sijichochote na ndo maana imepelekea baadhi ya watu kututuhumu sisi kwa mambo kama haya kwa usafihi hawa watu wanasingiza oh wale wenye dawa salafia wale mkishakuolewa kwao kule hamutii rangi ya mdomo hamutoki hamutii nini hamutii nini na hakuna mambo kama haya sisi mafundisho yetu ni haya ya mtume mwachie mwanamke kulingana na mipaka ya sheria nani atakwambia usimkataze mwanamke kufanya hilia sasa hawa wanaume kama hawa haya mambo yao si mambo yanahusiana na da'wa yetu ya salafia la da'wa yetu atufundisha ihsan lakini pia upande wa pili huyu mwanamke naye hafai kumsukuma mwanamume kwenye haram bihujjati kwamba anifanyia ihsan hapa makosa ukitaka mavazi taka mavazi mazuri ya stara usimuombe mwanamume mavazi mabaya kisha akikunyima uanze kusema huyu mwanamume mbakhili la la la hapo ni lazima akunyime kwa sababu hayo mavazi si mazuri kisheria wa taamihinna na afanye ihsani kwenye chakula ni katika haki ya mwanamke ale vizuri ama utakwenda ufundire wetu huko nje huko ngie mkahawa hunu kitoka mkahawa hunu kitoka mkahawa ule eh kisha shike ile zako la ikiwa mtumwa mtumwa ulommiliki shingo mtume sala akwambia at'imuhunna mimma ta'kulun at'imuhum ma ta'kulun walisheni mnachokila nyinyi na ni mtumwa kefu mwanamke huru lomoa wewe wende uvunde utakachokuvunda wako kisaukia huku huja na chakula ambacho kwa mustawa mujtama kile chakula si chakula cha kutoshana na yeye la shaka hii pia haipendezi Allah subhanahu mtume sallallahu alaihi wasallam asema anzilu nasa manazilahum kila mmoja Allah amempa manzila yake wafteremsheni watu manzila yao waliopewa na kila vile mustawa wao wa maisha mpe kulingana na uwezo wako kulingana na uwezo wako kama uwezo hauna basi tutamwambia mwanamke sasa aelewe kwa sababu mwanamume hana uwezo lakini kama Allah amekupa istitaa ya kuweza kumlisha yeye anachopenda basi tutakwambia katika ihsan ufanye katika ihsani ufanye na wajibu ufanye umlishe huyu mwanamke kile kizuri unachokula pia wewe hakuna kwamba wewe ndio ukale vizuri huko alafu tukue madonge na matemu usukume nyumbani akula na watoto wewe ushapumbaa huko unavotaka la la hadha laysa min aladl na hii si katika ihsan mwanamke na hususan akiwa na watoto yafaa ahurumiwe na afanyiwe ihsan hata kwenye chakula na hata kwenye mavazi na hapa ni lazima nitanabahisha kitu kimoja sio katika ihsan kununua mavazi machafu kwa mwanamke sio katika ihsan huko ni kumdhulumu mwanamke na kumsukuma kwenye moto na Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ku anfusakum wa ahlikum nara sasa unapomletea mavazi mabaya machafu ya watu wa, wa maahira wa, wa, wa, wa nde umpe mwanamke avae wewe wamsukuma motoni ama wamkinga na moto Allah akwambia ku anfusakum ahlikum wewe ndo wamshindikiza kwenye moto kwa sababu mtume SAW sallam anasema swimfani min ahli nari lam ara mithlahuma watu aina mbili ni watu wa motoni ambao sijaona mfano wao kwa adhabu watapata adhabu kali motoni wa kwanza nani mwanamke ambaye kwamba wa aria mando eh, ariat kasiat wa nisaun ariyat kasiyat wanawake ambao kwamba wamevaa lakini wako uchi bado wakiwa wamevaa wako uchi kefu wakiwa uchi sasa hapo utafikiria mwenyewe hali itakayokuwa wamevaa lakini wako uchi ni mavazi gani ha? ni mavazi ya kubana mwili kutoa saizi ya mwili na jambo la pili ni mavazi membamba waona ngozi yake mwanamke rangi yake namna gani hayo ndo mavazi kasiyat ariyat ni ashafafa wadhayiqa ashafafa nyembamba mpaka waona ngozi yake adhayiqa yamembana mpaka waona hajmi ya mwili wote waliaadha billah haya mavazi akinunuliwa mwanamke leo mwanamume mzima hutoa pesa kamnulia mwanamke shikendia katoka na mavazi kama haya hautasema nini basi haya mama watu hawa mtume atuambia ndio katika wale watu wenye adhabu kali motoni ambao hajaona kama wao ruusuhunna wakitoka nje vile vichwa vao ka asnimatil bukht almai ni kama nundu za ngamia wametia dude kwenye nyele huku kubwa utaona nundu ya ngamia hoyo hutoka hizo sifa za wanawake hao wa motoni waliadhi kwa hivyo wale waliadhi bila kwa hivyo ni katika dhulma ya mwanamke kumruhusu kutembea hivyo hiyo sio katika ihsan unaambia bana mimi bana ah mama wangu mzuri bana nitakalo bana uniachia kafanya huyu si mzuri huyu ni mume dhalim kwako huyu ni mume muovu kwako bila aksi wewe unaona ni mzuri si mzuri huyu ni mume adui na wewe kama yuwakupenda wallahi atakushika mkono akupeleke barabara ya peponi rawahu at-Tirmidhi Ibn Majah tabakia faida za hii hadithi hizi faida insha Allah taala ni faida nyingi kama kumi na moja siwezi kuzisoma sahihi lakini darasa inaokuja tutazisoma hizo faida za hadithi hii alafu kama kutabakia wakati tachukua na nyingine moja naktafi bihadha alqadar takoma hapa shaka